Please welcome your host, Ramon Bautista. Handa na ba kayong sumaya? Handa na ba kayong tumawa? Handa na ba kayong maaliw? Dahil ang meron dito, ang mga pinakamamahaling komedyanteng nakuha namin pagkatapos namin ipagawa ang mga building na ito. Ibig sabihin, sila yung mga pinakamumurahing komedyante sa buong Pilipinas. Pero magpalakpakan tayo dahil ito ang... Ayan, tinawag po itong Hoy Bibig Mo kasi ito po ay No Holds Barred. Ibig sabihin, lahat ng topic po pwede nilang pag-usapan. Okay, wag na natin patagalin. Una-una sa tatlong komedyanting mapapanood natin ngayong araw na to, eto, World-class talent po. Magiging proud tayo sa pagiging Pilipino natin. Ang kauna-unahang Pilipino participant sa Melbourne International Comedy Festival. Let's all welcome GB Labrador! Thank you so much. Okay, I'm one of the English-speaking comedians here in the Philippines, okay? Uh, born and raised in the Philippines, but I just chose to do my sets in English. And I tell you, it's very hard to do English material here in the Philippines because every time I do my set, there's always that one person in the audience that will say, English ang puta. <laughs> Di bagay sa mukha niya, gago. <laughs> and there's one person in the audience right now saying, Nababasa niyo yung utak ko, pare, puta. Ang galing ng iFlix. <laughs> I do my sets in English, but I'm a commuter, okay? I don't have a car, I commute. I take the jeepney every day, okay? If you have not ridden a jeepney in your life, this is how you ride the jeep, okay? First, you hold on to the railing of the jeep, and then you make your first step going in, okay? So I was holding on to the railing, and I was about to make my first step going in, but then the jeepney was already moving forward. Okay? In my head, I was like, GB, mamamatay ka gago. So I shouted, I panicked. Then the word I shouted was this word. Okay, I shouted this word. I shouted to the driver. I said, Wait! <laughs> Don't applaud that. <laughs> Wait, you know? Can you just imagine the people inside the jeepney when I walked in? You know, they were like, Wait ang puta. 8 <laughs> pesos lang binayad natin lahat dito. Wait ang puta. Sa kababa ba? Sa Podium Mall. It's very tough. I think the jeepney. I think the jeepney is one of the most amazing creations in the Philippines, really. Because it's only the jeep that you get to see Captain America, Iron Man, and Mama Mary all in one side. You know? <laughs> it's very confusing, really. It's very confusing. You know, like, oh, Captain America, Iron Man, Mama Mary. <laughs> Kasama ba sa Avengers yan, pare? <laughs> I, am one of, I'm one of those comedians who does religious jokes. I do. You, you know why I do religious jokes? Because I take ads every day. If you take EDSA every day, your sins will be forgiven. EDSA <laughs> traffic was given to us by the Lord Almighty as penance. You know? For all the bad things we have done to this country, we deserve EDSA. Ah. So if you see yourself stuck in EDSA for three hours, you have some sins that you need confessing. EDSA <laughs> is God's way of saying to Filipinos, slow down. Actually, do not move at all. <laughs> Get to know your driver. That's why now, when we take taxi, grab Uber, because of traffic, it's hard to go down when you have reached your destination. you be like, Kuya, dito na ako eh, pero ayoko nang bumaba, alam eh. close na tayo eh. We now have improvements in our country, and in EDSA, we now have improvements. You notice, we now have electronic billboards at EDSA. You know, electronic billboards that will tell the, the traffic advisory, and then it will say an, an inspirational phrase or motivational phrase. That's not really inspirational nor motivational. Because I was at EDSA, you know, and I saw the traffic advisory. And then it said this phrase, kaya ko to nang walang droga. I was like, what? is, is that how bad traffic is at EDSA? You have to tell that to yourself when you're driving. You know? uh, traffic sa Ortigas, pero kaya ko to nang walang droga. that is not inspirational nor motivational. You cannot say that to your boss. <laughs> like, boss, kaya ko to nang walang droga. <laughs> Ba't putang dapat lang? <laughs> Ikaw messenger ng opisina. Ah, so nice, you know. it's very hard now in the Philippines, you know, it gets dangerous eh, sometimes when you commute. That's why you need to be prepared, you know. I'm, I, I, I'm, le- I'm learning uh, martial arts, you know. I took up capoeira. You guys know capoeira? Okay, I'm going to teach you guys. You know, I'm going to show you guys what capoeira, capoeira is. This is capoeira. It's a Brazilian martial art. Very beautiful. But I just found out this is the worst martial arts you want to do here in the Philippines. because it's too crowded here. Can you just imagine being in a fight inside the MRT during rush hour at Cubao Station? and the only thing you know is capoeira. You look stupid inside that train. You be like this. Kanina ka pa, gago ah. Capoeira to, gago. Bububugin kita sa Guadalupe Station. Marami bababa sa Guadalupe. I'm just waiting for space, pare. <laughs> I'm just waiting. Oy, puta, lumalabas. May lumalabas. Tangin na yari. Philippines, we, we love basketball, right? Basketball fans. We're the number one basketball fans in the world, Philippines. Huh? But lately, I'm not watching NBA anymore because I think some of the players are getting arrogant. You notice this? Like every time LeBron James makes a shot, he cheers himself every time he makes a shot. You know, LeBron James makes a shot, he go like... I don't understand why they cheer themselves. You know, they get paid millions and millions of dollars to make that shot. You should not cheer. that's their job to make that shot. You should not. That's like seeing, that's just like seeing your waiter bring your food, you know. Ma'am Sisig, dalawang beer, complete order na po ba? Yeah. There are a lot of things I learned uh, doing stand-up in this country. Um, one thing I learned is that you never date a girl with the same name as your sister. Never. Because I was doing this gig, and after this gig, you know, this girl approached me. She was like, GB, do you want to dance? You know? And I said, hell yes. You know? The last time I held the girl's hand, we were singing Amanami at church. <laughs> so we danced. And after we danced, I asked her name, what's your name? And she says, my name is Giselle. And in my head, I was like, holy shit, that's my sister's name. And guys, never date a girl with the same name as your sister because it can get awkward. What if I end up having sex with that lady? And while we're doing it, huh, she will say this, say my name, GB. <laughs> I'm like, no, <laughs> I cannot. <laughs> and she'd be like, say my name, GB. I was like, no, no, no, no. GB, hold it for 30 more seconds. You can do this. Concentrate, focus, focus, focus. But what if she asked again, but this time she twists my nipples? Right? She'd be like, say my name, Ate! so much. That's my myself. My name is GB Labrador. Thank you so much. Okay, isang matinding palakpakan ulit. Kaya ito, GB Labrador. Tingnan yung payo niya. Kung liligawan niyo daw, mga boys, kung manliligaw daw kayo, wag yung kapangalan ng ate nyo. Pero para sa akin, ang tip ko lang, wag yung kapangalan ng lola mo. Kasi yung performance mo medyo sasablay, di ba? Lola, Lola. Okay. Tama na yung mga ganyan. Maglaro muna tayo ng game. Ayos ba? Yan. At ang game na ito ay tinatawag na socially unacceptable. This is socially unacceptable. Tawagin na natin sila. Mr. GB Labrador. Berf Hebrado. And Mac Navarez. Kung paano nag-work itong socially unacceptable. Magbibigay tayo ng topic na ifa-flash dito sa screen, ano? Tapos, lalapit sila sa mic at sasabihin nila ang kanilang funniest comments. Ready na ba kayo, guys? Ayun, malinaw, no? Malinaw naman, eh, no? Okay, sige. Topic number one. What not to say at a roadblock? Hindi ako lasing. Ganito lang ako magsalita. Allahu Akbar! Di po ako nakasabu! mariwana lang. <laughs> Lasing talaga ako. May eh, magagawa ka doon? I know you will not do anything to me when I speak in English because you do not talk in English. <laughs> nice, nice, nice. Patalas na mga utak. Okay, okay. Next topic. Adverts that never made it to air. Sperm in sachet for men who fake it. Loperamide Imodium. They don't give a shit. Si ate, buntis na naman! Emperador Light. Mahalagang paalala, bawal magshabu mula sa Cobra Energy Drink! Ang cobra, eh, hindi gamot. Hindi gamot. Sana makura ng sakit. Alright. Pwede na kayong magtayo ng ad agency. Okay, ito naman. Worst thing to hear on the operating table. Mr. Perez, congratulations on your new kidney transplant. Hindi ako si Mr. Perez. Para mabuhay ito, kailangan natin tanggalan titi niya. Nurse, uh, pwede ba tayo mag-play ng background music pampagana lang? Di kita malilimutan. Sana ito na yung araw na mabubuhay yung pasyente ko. Doc, mannequin challenge. Okay. Ah, <laughs> ang lupit, buti na lang hindi kayo mga doktor. Eto naman, para sa mga umiibig. Bad breakup lines. Lasing ako nung sinabi kong mahal kita. <laughs> Di ba, friends naman tayo sa Facebook? E di sundin na lang natin yung Facebook. Ang importante dito, mahal kita. Eh ano ngayon kusupot ako? May surprise ako. Takpan mo mata mo. Surprise! Di na kita mahal! Sabi mo, saan ba ako nagkulang? Um, sa sukat ng titi? Okay, once again, ito ang socially unacceptable. Palakpakan natin ang mga poging ito. Nakita talaga ang talas ng isip ng ating mga komedyante. And now, speaking of talas ng isip, ang susunod, ang paborito nating tito, Let's welcome Tito Der Hebrado! Thank you, thank you! Ang babait nyo. Mm-hmm. Uh, pakilala ko sarili ko. Kanina pinakilala na ako pero uh, let me tell you something about myself, about my humble beginnings. I used to be a sperm. But look at me now. I am an electronics communication engineering graduate. That's why now I'm a stand-up comedian. Economics. And uh, nag-celebrate ako uh, last week ng aking uh, wedding anniversary, 17 years. Thank you, thank you. Uh, so, nireview ko yung mga uh, video ko, yung mga wedding videos ko. Napansin ko ang ganda pa rin ang quality kahit matagal na. Um, at saka mura lang yun, yung package na yun. Ang complain ko lang, puro bunbunan yung kuha. Kasi yung package na yun, yung CCTV package. At saka, naalala ko na nag-propose ako, medyo, medyo magimik yun. Kaya nung wedding day namin, chubby siya. Kasi, tinago ko yung engagement ring sa pagkain. Di ba? Iba, may gimmick na gano'n, tinatago sa cake. Ako, tinago ko sa buffet. Tapos nakakalimutan ko kung saan ko nalagay. Sabi ko, Ani, hanapin mo, nandyan lang yan, ha? Kain lang ng kain. Kaya yun. Hmm? Mahirap mag-propose, ha? Mahirap. Yung mga single dyan, ha? Pag dumating yung time na mag-propose kayo, sipin nyo rin, ha? Kasi, paano kung ma-reject kayo? Paano kung no ang sagot? Hmm? Dapat yan, meron kayong plan B.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 Masyado kang assuming. Hmm? Yung wife ko nagbabakasyon sa sa States ngayon for uh, four months now. That's why it's safe to say that I have not been touched for four months now. Kaya ang ginagawa ko na lang, pumupunta ako sa malls mag-isa at nagpapakapkap sa mga lady guards. Okay na yun. Hmm? Another means of communication namin is by webcam. Hmm? And I am not ashamed to admit that uh, she asked me to take my clothes off in front of the webcam. At hindi maganda yung unang experience ko nung naghubad ako sa harap ng webcam. Kasi pinalabas ako ng owner ng internet cafe. <laughs> iFlix, uh, tonight, today is the debut of my impression of a staple wire. This is my impression of a staple wire. Ah! Staple wire. Kapag makapal yung papel, ah! This is my impression of the assassination of Stevie Wonder. Assassination of Stevie Wonder. vaccination of Stevie Wonder. And uh, ngayon merong uh, anti-destructive law. Hmm? That's why kapag nag-drive kayo, kailangan focus. Focus lang. Huwag lilipad yung isipan nyo. Ha? Huwag lilipad. Ako dati, eh, nagda-drive, lumipad yung isipan ko, naisip ko, ang hirap pala maging stand-up comedian, no? Kailangan palagi makikita mo yung nakakatawa sa kahit anong sitwasyon. Kailangan palaging merong punchline. Kaya isip ko, merong palang tumawid na matandang babae, tapos nasagasaan ko. Duguan, bumabangon pa nga, anak, tulungan mo. Sabi ko, oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ah! Ah! Ano kaya magandang punchline dito? Hmm. Speaking of nasagasaan, tuloy na natin sa burol. Last week, matenda ako ng burol. Hmm? At ganito yung eksena. Yung kabaong nandyan. Tapos mayroon tao, iyak ng iyak. Ganito, Mahal na mahal kita! Ba't mo ako iniwan? Mahal kita! eh, hindi ka na maririnig nun dahil soundproof yung kabaong. dapat, dapat sinabi na niya yun. Nung... Kaya kayo, dapat sabihin nyo na yan sa mga loved ones nyo na mahal nyo siya. Huwag kayo maghintay na Pasko o New Year, whatever. Sabihin nyo na kagad na mahal nyo siya. Even driving, like for example, while driving along EDSA, sabihin nyo sa father nyo, for example, Hmm, pa, may sasabihin ako sa'yo. Hmm, ano yun anak? Bye, bye, gila! Bye, bye, gila! Bye, bye, gila! Thank you very much, and back Grabe. Sana lahat ng tito natin kasing kwela ni Tito Durf, eh, no? Okay, ngayon naman, isang bagay na patok na patok sa ating mga Pilipino. Ha? Usong-uso to lalong-lalo na sa internet. At hindi mga sex scandal ang pinag-uusapan ko, ha? Kung hindi, magkakaroon tayo ng Rap Battle! This is Rap Battle! Ayan, sa game na ito, para tong flip-top, no? Bibigay tayo ng topic sa ating mga rappers slash comedians tapos, bahala silang mag-freestyle dyan. Ayos ba? Pero parinig muna ng beat para makala na sila. Meron na silang groove. Wala bang beatboxer dyan? Ayan na. Ah, ah. First on the mic, Snoop Dogg, GB, ang topic mo, Going Through Immigration. Ah, here we go. Immigration, immigration, immigration. nagbihis ng Amerikana Ready na akong magpanggap na turista Pasakayin mo ko ng eroplano Maghahanap ako ng trabaho Para sa pamilya Para sa pamilya Para sa pamilya Thank you, Snoop DB! Ngayon naman, magingay para kay MC Mac Navarez sa tangkang kanyang topic, Family Reunions! Here we go! Make it Royce! Make some noise! Make some noise! Family reunion! Pamilya, mahalan! Utangan, singilan! Pamilya, pamilya! Yang tita mo ang yabang. Akala mo, eh, bago kotse. Hindi naman nagbabayad yan ang kanyang utang. Pamilya. Para sa pamilya. Utang ng pamilya. Utang ng pamilya. Utang ng pamilya. Break it down. Thank you, MC Mac. Palakpakan naman dyan. Eto naman. Mag-ingay kay Engineer Tito. Tito Durf! Eto ang topic mo, being taken shopping. Take it away, Tito Durf! Stapler mo! I don't know why you shop till you drop. I want to stop that. Hey, honey, we ain't got no money. Why did you buy that stupid bunny? Bunny. It's a rabbit. Patay tayo dun, ha, ah, rabbit. <laughs> rabbit has this habit of hopping and shopping. So Bunny, don't go shopping. Bunny, I ain't got no money, so stop shopping. Rest in peace, Bunny. <laughs> Para sa pamilya yan. Ngayon naman, ang susunod nating mapapanood ay isang look-alike ni Cesar Montano. Ha? Ang pogi nito, tsaka malakas sa cheeks. Yun lang, syempre katulad ng ibang carbon copy, itong copy natin medyo kinulang sa protina, kaya hindi masyado tumangkad. Pero magaling siya. Straight out of Olongapo, let's welcome Mac Navarez! Tama naman, ha? Pogi na, pogi. Ako ay uh, ah, 5 foot 3 and a half. Para lang alam niyo. Pero sa resume, nilalagay ko 5'5". Meron akong 1 and a half inch na ego. Di ba? Kasi pero hindi ako nag-iisa. Marami kami. Di ba? Marami. Meron ba dito? Marami kami at makukulit yung mga yan. Madaldal, malikot. Ang hirap patahimikin yung mga ganyan maliliit. Di ba? Meron akong tips sa inyo. Paano tatahimik yan? Sabihin mo lang sa kanya, find your height. Pag narinig namin yan, find your height, it will take us to our darkest past. High school elementary days on a flag ceremony. Kapag sinabi ng teacher, okay kids, find your height. Yung mga kaklase ko, nagpapatangkara na, alam mo yun? Never ko pang natry yan. Pag narinig ko yun, find your height, diretso kagad ako sa harapan. ako, sumunod ako dahil naniniwala akong eskwelahan, hinahanda tayo sa tunay na buhay, tama? Tumanda na ako, nagkatrabaho na ako, hindi ko pa rin makita yung application ng Find Your Height. How I wish applicable yan pag nagbabayad ka ng bills. O kaya naglo-loan ka, kunyara sa SSS, di ba? Oy, magpa-file ng loan pa, fall in line lang po, no? Tapos sa uh, Find Your Height. Yes! Yes! Woo! Excuse me, excuse me po, excuse me. Uy, ang tangkad ah. Varsity? Hmm, o doon ka sa likod, gagon. Tangkad mo eh. Respeto oh. Tangkad eh, di ba? I had a very bad childhood. Sa tingin ko, eh, ako mostly sa inyo mag-agree, kupal yung magulang ko ng bata ako. Kupal yung mga magulang natin, di ba? Kasi dati nung bata ka, lahat ng gusto mo, hindi pwede. Pero lahat ng ayaw mo, puwersahan. Di ba? Uminom ng gamot, matulog ng tanghali, kumain ng gulay. Ayaw <laughs> natin nung bata tayo yan eh. Kaya nung bata ako, alam mo pangarap ko? Magpanggap na sinasaniban. Para lang legal kong murahin yung magulang ko. Di ba nagmumura yan? Demonyo ka, lumayo ka dyan sa katawan ng anak ko. Ulul putang inaitiki mo na ingay mo Fuck you. Gusto mo umalis ako sa kataunan mo? Gusto mo? Ha? Itapon mo lahat ng gulay sa rep! Upal yung mga magulang na yan, di ba? Pero um, yung nanay ko, isa sa mga the best niya pagdating sa gamot. Di ba? I mean, hindi naniniwala sa modernong medisina ang magulang ko. Yung kapatid ko may hika. Alam mo pinanggamot niya? Butiki. Totoo, hindi ko alam kung may na nakakalam sa inyo. Totoo, butiki. Hindi may adapt to ha. Hindi ko alam kung anong ginawa, pinakain, pinainom, hindi ko alam. Basta ang alam ko, Isang beses lang, tanggal ka agad yung hika ng kapatid ko. Pucha, ikaw ba naman pakainin ng butiki? Uulit ka pa ba? <laughs> Tanga ka ba? <laughs> Anak ba? Parang hinihika ka ulit talaga. Ah. Maigni na ba? Woo! Super clear ng lungs! Magbe-vape na nga ako, may. Di ba? Totoo na rin ninyo, ah, actually galing ako Olongapo City. Um, I'm a traveling comedian. Sino bang mahilig bumiyahe dito, di ba? Sumasakay tayo ng mga bus stops, bus terminals, di ba? Every now and then, pag nandun tayo sa sitwasyon na yun, meron tayong kasama. Kung kailan aalis yung bus, doon siya kailangan bumaba. Ay, saglit lang, mag-sear lang ako. Mabilis lang to. Pakisabi sa driver, ha? Tapos maya-maya, pagtingin mo sa bintana ng bus, putya, umaandar na yung bus. Alam mo yung panic? Di ba? Kuya, may kasama pa po ako! Yan yung mukha na ayaw mong ginagawa ng mukha mo. Ulitin ko? Kuya, may kasama pa po ako. Walang papogi. Talagang takot lang, di ba? Tapos maya-maya, pagtingin mo ulit sa bintana ng bus, putya yung kabilang bus pala yung umaandar. Shit! Talaga! Tangina! Puno pa naman yung bus! Nakatingin pa ba yung driver? Parang ako naman yung naiihi ah. Hirap, hirap. Pero uh, alam mo yun, naniniwala sa, sa sitwasyon ng bansa natin ngayon sa war on drugs, uh, naniniwala ako sa kasabihan na sinabi ni Rizal. Sabi niya, um, tamang droga sa tamang trabaho. Alam niyo bang sinabi ni Rizal yun? <laughs> hindi, oh, gawa ko lang yun. Naniwala <laughs> naman kayo, hindi kayo nagbabasa mga estudyante. Tamang droga sa tamang trabaho, di ba? Kunyari, ikaw ay isang rescuer. Oh, trabahong magligtas ng, ng kapwa mo sa araw ng kalamidad. Di ba? oh, pucha, yan dapat yung mga pinagsasabu. Pagsabuhin mo yan, ayun yung bagyo. Mga rescuer, magsabu kayo, tara! Woo! Ayoko may mamatay! Ayoko magpahinga! Oh, mga rescuer, magmerienda muna po kayo. Hindi namin trip kumain. ha? That's my time, guys. Maraming salamat. Guzmán